Allez-y. Non, une seconde, une seconde, je compte. Alors, trois, quatre Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue au bistrot français. Vous êtes avec nous ce soir pour un menu, un menu français à Istanbul. Baylar bayanlar, Fransız lokantasına hoş geldiniz. Bu akşam İstanbul'da beraber bir Fransız yemeği için birlikteyiz.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 La formule light de l'été ne vous privera quand même pas de dessert et Marie vous servira une douceur musicale géorgienne. Evet bu akşamki yemeğimizde yaz yazın hafifliğine uygun olsun diye giriş yemeğini pas geçiyoruz. Doğrudan ana yemek ve arkasından tatlı ile beraber devam ediyoruz. Ana yemekte konuğumuz Matias Depardon'u pişireceğiz. Arkasından tatlıyı da Mari bize e, güzel bir şarkıyla servis edecek. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Bonsoir à tous, bonsoir à toi Mathias, merci d'être notre invité aujourd'hui. Bonsoir. Alors c'est un peu comme ça qu'on commence toujours par cuisiner nos invités au bistrot français. Raconte-nous les grandes lignes de ton parcours et raconte-nous ce qui t'a amené à Istanbul. Alors euh, j'ai fait des études euh, de journalisme et de communication à Bruxelles. Euh, et suite à ça, j'ai commencé donc à travailler pour euh, le quotidien belge le soir en tant que, en tant que photographe et rédacteur, euh, avant de m'exiler en Asie du Sud-Est d'abord pendant un an, pour ensuite revenir en Europe et, et, travailler sur différentes thématiques qui m'ont amené de l'Amérique centrale de nouveau à l'Asie du Sud-Est, avant de m'installer donc en Turquie en, 2012 après un reportage que j'ai effectué euh, en 2011 notamment, euh, sur la frontière gréco-turque et sur la problématique de l'immigration euh, clandestine. Du coup, c'est une arrivée pas prévue et c'est un pays, un choix qui s'est fait en tombant amoureux de cette ville ou qu'est-ce qui t'a poussé voilà, à poser les valises pendant quelques temps au moins Je suis pas sûr que ça a été un coup de foudre instantané avec Istanbul. je pense qu'au départ, j'y suis venu donc, pour, pour un projet photographique. Euh, qui m'a très rapidement amené à collaborer avec euh, le journal Le Monde. Euh, et suite à ça, au, courant 2011, il y a eu donc le printemps arabe qui m'a amené à pas mal voyager dans la région, enfin en tout cas au Moyen-Orient. Et, je cherchais une base, je cherchais un endroit pour, pour poser mes valises, entre guillemets. et il s'est avéré que j'ai donné sa chance à Istanbul. Euh, et qu'Istanbul, entre-temps, me l'a bien rendu, en tout cas la Turquie, et que ça fait maintenant euh, plus de trois ans que je suis ici. Evet konuğumuza öncelikle her konuğumuza sorduğumuz gibi e, kendisini İstanbul'a neyin getirdiğinden bahsettik. Birazcık da kendisinin geçmişinden başlamasını rica ettik. E, Belçik, e, Brüksel'de gazetecilik ve iletişim eğitiminden sonra Belçika'da Le Soir gazetesinde gazeteci olarak başladım. Arkasından Güneydoğu Asya'da bir bir yıllık e, deneyimim oldu. Sonra tekrar Belçika'da devam eden bir gazetecilik e, hayatım oldu. 2011'de hani e, bir proje için e, ilk olarak Türkiye'ye geldiğinden söz etti. E, 2011'de Türkiye Yunanistan sınırındaki göçmenlik sorununu ve göçmenleri fotoğraflamak için geldiğinden bahsetti. Arkasından tabii aynı dönemde bölgedeki Arap Baharı'nın etkisiyle e, bu bölgede çok fazla projeye fotoğraflamak için daha projeyi denmez onlara daha doğrusu birçok gerçeği fotoğraflamak için e, bölgede yolculuk ettiğinden söz etti. Dolayısıyla benimki bir İstanbul'u görür görmez aşık oldum ve burada yaşamak istiyorum gibi bir durum değildi ama e, bölgede yol seyahat ederken valizlerimi koyacak bir yere ihtiyacım vardı ve böylece İstanbul'a yerleştim dedi. Arkasından da e, İstanbul'da yaşamaya başlayınca haliyle artık buraya alışıp bir yerden sonra son 2012'den e, sonra neredeyse 3 senedir Alors, tu viens de nous citer le journal Le Soir, Le Monde. Tu travailles donc pour des journaux, mais tu travailles aussi euh, avec des ONG, avec des bailleurs de fonds, avec des institutions différentes. Qu'est-ce que ça veut dire pour un photographe d'avoir des clients ou des, gens avec un dialogue différent Est-ce que ça change aussi la manière de produire ses photos ou de travailler euh, Initialement, pas vraiment. Euh, je pense que je suis engagé par des, euh, par des bailleurs de fonds et des ONG pour reproduire en quelque sorte euh, la même approche que je peux avoir sur, sur, sur, sur des reportages. Euh, choisi pour sa touche. Oui, parce que finalement, c'est, enfin, tout ce qui est bailleurs de fonds, généralement ONG, etc., veulent donner un, un, côté humain, si tu veux, à, euh, à, à, leurs actions, à leurs projets. Et donc, ils sont plus amenés, à, pour, euh, en, termes de communication euh, visuelle et autres, à faire, à faire appel à des, à des, des photographes de reportage. plus que des, à des, photographes de mode, je pense que pour, pour donner, oui, en effet, ce, côté hein, humain, humanistique à, leurs, à, à diverses activités et projets. je pense que je pense que voilà, je pense qu'on euh, n'est pas forcément dans une approche. Euh, enfin, ça dépend encore pour les clients, mais je pense que par exemple pour, pour MSF, j'ai exactement la même démarche. Euh, et généralement, même quand c'est pour travailler avec des bailleurs de fonds, ils me laissent carte blanche et, je peux vraiment m'y exprimer. J'ai pas de contraintes politiques ou autres dans, dans, mes projets et dans mes engagements photographiques. Evet, konumuzda Le Monde az önce bu Türkiye e, Yunanistan sınırında çektiği fotoğrafların Le Monde gazetesiyle çalışması için kendisine e, fırsat tanıdığından söz etmişti. Hazır gazetelerden ve gazetecilikten söz etmişken, Le Monde'dan, Le Soir'dan bahsetmişken kendisinin aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarıyla ve e, fon veren kuruluşlarla çalıştığını söyledik. Dolayısıyla yani, e, müşterisi denmez ama kiminle birlikte çalışıyorsa ona göre yaptığın iş fotoğrafçının bakış açısını değiştirir mi diye sorduk. Aslında tam tersine de e, fotoğrafçının röportaj yaparkenki bakış açısını e, koruyabildiği için aslında diğerleri benimle çalışmayı tercih ediyorlar. Dolayısıyla yaptıkları işin insan yanını katmak istiyorlar e, çekilen fotoğraflara. O yüzden benimle birlikte çalışıyorlar daha ziyade de. Örneğin sınır tanımayan doktorlarla çalıştığımda herhangi bir gazeteci fotoğrafçı olarak ne yapıyorsam onu yapmaya devam ediyorum. Alors, parle-nous peut-être de ces projets, ces différents projets. Est-ce que tu en as un ou plusieurs dont tu voudrais nous parler particulièrement ou euh, voilà, qui t'ont touché, que tu continues, que tu prolonges euh, encore aujourd'hui euh, je pense que c'est souvent, c'est très dur de, mettre un, terme à un projet. Je pense que là, par exemple, si je reviens sur le projet de l'immigration sur lequel j'ai bossé pendant trois ans entre 2009 et 2012, à savoir l'immigration, euh, c'est un projet sur lequel je suis amené à revenir cette année, parce qu'il y a donc énormément d'actualité euh. qui, nous, me renvoie donc vers, ce, projet, vers cette thématique-là. Euh, entre-temps, j'ai démarré depuis un an et demi, deux ans, un projet sur la problématique des barrages dans le sud-est de la Turquie, sur, la région de la Mésopotamie, sur le Tigre et l'Euphrate. je pense que pour l'instant, j'ai mis un point, un point d'arrêt. Euh, néanmoins, euh, avec la, construction, enfin la, fin de la construction d'Ilissou et l'inondation de certains villages, notamment d'Assenkiev, euh, c'est un projet auquel je vais être amené à, revenir, dessus. Euh. donc voilà, il y a entre-temps des femmes du PKK qui a été un projet qui m'a été, qui m'a été commandité par les magazines Elle l'année dernière, sur lequel je tente de revenir. Et, et, voilà, et d'autres projets, d'autres projets en cours. Oui, finalement, le temps euh, fait toujours revenir sur, des projets. Parce que je crois que tu avais travaillé, sur Calais, qui est une actualité en France. Tu as travaillé là-dessus il y a quelques années, et c'est d'autant plus vrai encore aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, j'ai été, euh, je crois que c'était ça la semaine dernière, j'ai été interviewé par un magazine anglais qui revenait sur le reportage que j'avais fait il y a quelques années, qu'ils avaient publié à l'époque en 2012, et qui me, demandait de revenir aujourd'hui pour me demander ce qui avait changé euh, depuis 2012 et, fort était de constater que finalement très peu de choses avaient changé. Evet, e, kendisine aslında birçok farklı kurumla çalıştığına göre bir iki aklında kalan özellikle yaptığı projelerin altını çizmek ister mi diye sorduk. E, ya da bu projeler örneğin bitirip kenara koydum dediğim projelere dönüp dönüp geri gittiğin oluyor mu diye sorduk. Örneğin bu 2009-2012 arasında göç, göçmenlik konusunda e, yaptığım projeyi bu yıl çok e, güncel bir konu olduğu için haliyle geri döndüm dedi. Onun yanı sıra e, bu Türkiye'nin güneydoğusundaki barajları fotoğrafladığım projeye şimdilik ara vermiştim. Ama bu projede büyük ihtimalle o bölgedeki Ilısu Barajı'nın bitirilmesi, e, barajın bitirilmesinden sonra bölgedeki birçok köyün özellikle de Hasankeyf'in sular altında kalmasıyla büyük ihtimalle dönüp dönüp geri gideceğim bir proje olacak ilerleyen zamanlarda dedi. Bir başka aklımıza gelen projede e, geçtiğimiz yıl El dergisi için e, PKK'nın kadınlarını çektiğim e, projeydi. Örneğin buna da e, dönüp dönüp herhalde e, aradaki değişimi e, fotoğraflamak gereğini hissedeceğim dedi. Aynı zamanda bir başka örneğin beraber çalıştığı dergiden 2012 yılında yaptığı bir proje için e, bugünlerde nasıl bir e, değişiklik olduğuna bakmasını istemişler. Ama baktığımızda örneğin çok fazla görsel olarak değişen bir şey yoktu. Dolayısıyla tekrar oraya dönme ihtiyacı hissetmedik ama bazı projeleri dönüp dönüp tekrar resimlemek gerekiyor. Alors la photographie, ça existe dans les journaux, ça existe dans les revues. Euh, il y a des expositions, mais il y a aussi les livres. De, je crois que c'est un domaine important pour, le, pour la photographie, pour découvrir le travail d'un photographe et, avoir comment dire, un champ plus large sur un reportage, sur un projet. Et, j'ai je, envie de te demander justement quel est ce livre sur lequel tu as travaillé autour de, la mer Noire euh, et de nous raconter un peu ça, parce que ça nous explique aussi tous les projets différents sur lesquels tu travailles en parallèle de ton travail de photographe. Donc, euh, oui, je pense qu'en effet, aujourd'hui, un, photographe euh, doit de plus en plus doit se divertir, de, se diversifier, <laughs> pardon, euh, plus de se divertir sur, différentes plateformes, parce qu'il y a finalement moins en moins, de place, pardon, pour, la photographie dans, la presse, dans la presse actuellement. et donc, donc, en effet, j'ai eu l'occasion et l'opportunité de travailler sur sur un premier livre qui était donc un livre qui s'est construit autour euh, d'images que j'avais récoltées euh, sur la mer Noire euh, lors de trois étés consécutifs. et il y a donc cette, ce workshop, cet atelier qui a été lancé il y a deux ans par Karim Jan, qui est donc le fondateur de Empire Gallery, avec l'assistanat de Frédéric Lesmi qui est donc un photographe libano-allemand. Euh, et, qui, en fait euh, sélectionne une dizaine d'artistes stambouliotes chaque année euh, pour la création donc de 10 ouvrages, que ça soit de photographes, de graphistes, d'illustrateurs, sur une période de trois mois. Donc cette année, Booklab a eu comme partenaire Contemporary Istanbul, qui a travaillé sur la production, en fait, qui a financé la production donc des ouvrages. Euh, et, j'avoue que ça a été une, une très bonne expérience que de, pouvoir travailler euh, avec, euh, avec aussi Octai, qui est donc un des graphistes qui fait partie du groupe. sur la conception d'un livre, c'était une première expérience assez enrichissante et, assez assez, riche. et, en fait, on se retrouve avec son, avec son œuvre autour d'une table, avec, avec différents, différents différentes visions. Enfin, on a, on a vraiment, ça, ça enrichit, ça enrichit hum, l'écriture d'un livre parce qu'on n'est pas juste euh, tout seul confronté à ces images comme c'est souvent le cas comme en tant que photographe. Et donc c'est une pièce unique ce livre ou c'est un livre qu'on peut trouver euh, Alors c'est un livre qui peut se trouver, c'est un livre qui a été pour l'instant euh, publié sur une édition limitée de 20 exemplaires qui est donc en vente auprès de Contemporary Istanbul. Euh, qui n'a pas le format d'un livre d'ailleurs, qui a le format d'une carte. Euh, et euh, qui se trouve, euh, dont on peut trouver euh, une vidéo euh, de la maquette sur le site internet de Booklab. voilà. Evet, e, bir fotoğraf, artık fotoğraf sanatını, fotoğrafları da sergilerde, görsel olarak gazetelerde görebiliyoruz ama bunun yanı sıra bir de fotoğraf kitapları var. Kitap da artık işin vazgeçilmez parçalarından birisi oldu. Ee, kendisinin hazırladığı Karadeniz ile ilgili olan e, kitap deneyimini anlatmasını istedik birazcık. E, Matias da söze yani bir fotoğrafçı artık yazılı basında çok daha az görsele e, ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla fotoğrafçının da kendisini çeşitlendirmesi gerekiyor dedi. E, sergi bunun araçlarından bir tanesi ama e, basılı kitaplarda bunun bir başka aracı. Dolayısıyla bu kapsamda e, Book Club'ın e, sponsoru olduğu bir projeyle başladık aslında bu işe de. E, kitabın görsellerini çektik. E, bu, bunun arkasından Karadeniz boyunca çekilen görsellerden e, çok farklı bir kitap deneyimi ortaya çıktı dedi. E, bu kapsamda Empire Gallery ve e, den Kerimcan ve Frederick Lezmik ile birlikte çalışma fırsatına erişebildik dedi. Arkasından biz bu kitabı bir yerde bulabilir miyiz diye sorduk. Maalesef 20 örnek olarak basıldı. Şimdilik e, Contemporary İstanbul kapsamında bulunabiliyor ama ilerleyen zamanlarda daha da fazla basılması planlanıyor dedi. Alors pour se divertir ou se diversifier encore un peu, au-delà du livre, tu vas faire une exposition bientôt à l'Institut français qu'on pourra découvrir quand ça, sur quel sujet Alors ça sera sur euh, la, thématique, ça sera sur, euh, sur la mer Noire, encore une fois. Euh, mais en Turquie, c'est ça Mais alors non, sur, c'est sur les rivages et les côtes de, des sept pays qui contournent la mer Noire, donc à savoir la Turquie, la Géorgie, les territoires abkhazes, la Russie, maintenant la Crimée, euh, l'Ukraine, la Roumanie et la Bulgarie. Euh, le Grand Tour. Le Grand Tour. Euh, et donc, donc voilà, c'est une expo qui aura lieu le 17 septembre à l'Institut français, exposition qui durera jusqu'au 17 novembre et qui regroupe donc pour la première fois ce travail que, que j'ai effectué sur, sur lors de trois différents étés. Et, donc voilà, j'en suis, suis très content. Euh, j'espère que ça sera aussi l'occasion de, mettre en avant le livre euh, que, j'ai donc fait avec, euh, avec Booklab. Et, et donc voilà. Et donc c'est une étape euh, sur la mer Noire. Est-ce que c'est une étape qui se prolonge Parce que comme tu dis, voilà, c'est toujours d'actualité. Tu continues ce, travail-là euh, ou voilà, maintenant tu es rattrapé par les autres. Peut-être que tu reviendras plus tard sur la mer Noire. Voilà, pour l'instant je suis rattrapé par d'autres projets euh, qui, sur lesquels j'ai plus envie de, revenir. Notamment j'ai envie d'aller la semaine prochaine sur la, sur la Caspienne. je suis toujours un peu attiré par les cours d'eau et, et, par les océans. Donc, donc là l'idée, ça sera de de, de, longer la Caspienne entre la frontière euh, irano-azérie euh, et, euh, et, Bakou, dans l'idée que bah, très bientôt les sanctions vont être levées en Iran et que ça va rouvrir, si tu veux, une, une voie économique entre, entre, entre l'Azerbaïdjan et l'Iran. Donc finalement, les cours d'eau et les frontières, ce sont toujours euh, les. C'est une sorte de matière permanente, euh, en mouvement en permanence, ou bas d'ailleurs, justement, ou l'immobilité de ces frontières. Et, et c'est ça qui, qui, est un enjeu un peu partout actuellement. C'est un sujet que tu traites très souvent, finalement. Euh, oui, dans le fil de son travail. Je, pense que les frontières, c'est lié au fait que je navigue énormément entre, entre, entre plusieurs frontières. Euh, que j'ai toujours trouvé les frontières, euh, que j'ai toujours trouvé les frontières comme des, axes hyper hyper intéressants de mouvement et, de transition, et, euh, qui sont très souvent une, source de matière assez riche. et après, après peut-être que je suis un vrai méditerranéen et que, j'ai <laughs> besoin d'être sur, sur les rivages de l'eau pour, pour me sentir bien et, et en, en, phase avec, avec moi-même, je sais pas. Mais voilà. evet e, hazır e, çeşitlendirmeye devam ediyorken e, araçları bir de kendisinin yeni gelecek olan Fransız Kültür Merkezi'ndeki sergisinden söz edelim. o da aslında Karadeniz'le ilgili çıkan kitabıyla biraz bağlantılı. Yine Karadeniz üzerine bir sergi. Karadeniz'i çevreleyen yedi ülkede 3 yaza yayılmış olarak çektiği fotoğrafların sergisi 17 Eylül 17 Kasım e, tarihleri arasında Fransız Kültür Merkezi'nde e, İstiklal Caddesi üzerinde sergilenecek. E, arkasından kendisine sorduk 3 yaz üst üste gittikten sonra bu da acaba yeniden geri dönüp gideceğim bir proje olabilir mi diye. E, yakın zamanda hatta e, çok kısa zamanda Hazar'a geri gitmeyi düşünüyorum dedi. Aynı zamanda İran, e, Azerbaycan sınırında da tekrar fotoğraf çekmeye e, fotoğraf çekmek için tekrar gitmeyi düşünüyorum dedi. E, biz de arkasından kendisinin özellikle suyun aktığı yerler ve sınırlara gittiğini dikkat çekerek e, suyun aktığı yerler ve sınırların daima herhalde bir malzeme içeren araç olduğundan söz ettik. Orası tabii ki hareketin ve geçişin merkezi oluyorlar. Dolayısıyla e, çok sayıda malzeme içeriyorlar. Belki bir başka sebebi de dönüp dönüp Karadeniz'e gitmemin e, gerçek bir Akdenizli olarak başka bir denizi çok daha çekici bulmam olabilir dedim. Alors, le travail de photographe, on imagine souvent qu'on est seul avec son appareil, mais quand on quitte le terrain, hein, quand même. <laughs> j'imagine. Et après, par contre, on est dans l'échange avec ses confrères, avec euh, des gens d'autres milieux. Euh, et, je voulais justement que tu, nous parles des photographes que tu as croisés, turcs, euh, et notamment d'un article euh, qui est pas mal pour que nos auditeurs aussi découvrent euh, la jeune scène photographique stambouliote ou turque en général. Alors en effet, je, pense que ce qui, en, ce qui enrichit et ce qui permet de, de, faire en sorte que l'expérience de vivre en Turquie soit, soit vraiment accomplie, c'est aussi de, en effet de rencontrer des, confrères et des collègues turque, une photographie turque aussi, hein, qui, euh, euh, qui, est en pleine, euh, j'ai l'impression, en pleine effervescence en ce moment. J'ai l'impression qu'on est en train de passer il y a un cap entre une, photographie noir et blanc, un peu sur, toujours un peu sur les marges d'art etc., à quelque chose de d'un peu plus euh, alternatif euh, et d'un peu plus conceptuel. Donc il y, a vraiment une, euh, une, génération de jeunes photographes turcs. Alors pour en citer certains, il y a, y a Sevim, il y a Yusuf Sevinçli, il y a Cemil Batur Gökçer, il y a Serkan Taycan, qui sont donc des photographes qui, sont, qui faisaient partie de la galerie Ellipsis à l'époque. et qui, qui sont aujourd'hui, enfin pour moi, font partie donc de cette nouvelle génération de photographes. Euh, qui ont en effet, euh, dont on a en effet parlé Antoine Remise dans son article euh, dans ce mois-ci dans Time Out, dans la version anglophone, et qui sont des, photographes qui sont des photographes qui ont différentes, différentes écritures. Hein. Il y a, par exemple, si on reprend le travail de, de Jamil Batour et de, Youssouf, donc on est dans, un, dans une photographie, encore une fois noir et blanc, mais, beaucoup plus conceptualisé, beaucoup plus alternative. avec des euh, vraies identités, chacun a son univers. Avec des vrais univers et des vraies identités euh, photographiques, et qui sont des photographes qui, qui, qui s'exportent très bien finalement. Hein. Euh, Youssouf, entre, entre, autres, fonctionne très bien en France. Il vient de faire un, livre qui a été édité par Filigrane, ça a été une, une résidence d'artiste à Vichy. Euh, euh, dont son travail a été publié. Euh, donc voilà, c'est des photographes que je suis amené à côtoyer notamment en France. J'en ai, vu certains aux rencontres d'Arles cette année. et, c'est vrai que s'il n'y a pas de, vraie collaboration, en tout cas, on aime, on aime, se, on aime, on aime, on aime retrouver, on aime, on aime parler photos, et, et je pense qu'on se respecte, on se respecte tous, et il n'y a pas trop de on fait pas partie de. Comme on fait tous un, on a tous à peu près le même âge, on, a tous une dynamique, il n'y a pas vraiment de, encore de clans qui s'installent, alors qu'on sait très bien que dans la photographie turque, il y a quand même des clans, il y a, y quand même, on peut parler de la vieille garde, il y a la nouvelle génération, et puis il y a, des agences. Et ce qui est très drôle en Turquie, c'est de, voir qu'il y a une, vraie distinction entre, entre la, photographie dite de reportage, donc le, le et, euh, et l'artiste. Il n'y a pas de rencontre entre les deux mondes. Il n'y a pas de rencontre entre euh, les deux mondes. Et, il, y a quelques, il y a quelques semaines, je rencontrais une galerie qui me disait euh, Pour moi, c'est inconcevable de mettre euh, une photo dite journalistique ou, de reportage sur mes murs parce que j'entrevois pas ça comme de l'art. Et, et, et, je me et on sentait qu'il y avait presque comme s'il avait une éthique de se dire qu'il ne pouvait pas mettre du journalisme sur, sur, ses murs. Et c'est quelque chose qui est encore, euh, je crois qu'il doit encore évoluer en Turquie par rapport à, cette approche. Ee, evet bizim fotoğrafçı olarak gördüğümüz kişi genellikle yalnız elinde fotoğraf makinesiyle fotoğraf çeken kişi olarak görünüyor. Ee, ama fotoğrafçılar kendi aralarında nasıl işbirliği yapıyorlar? Dolayısıyla sen Türkiye'deki fotoğrafçılarla işbirliği yapıyor musun? Nasıl bir ilişki içindesin diye sorduk. Ee, Türkiye'deki e, işbirliği aslında e, benim buradaki yapmayı sevdiğim işlerden, misyonlarımdan, görevlerimden bir tanesi e, haliyle de. Ama Türkiye'de e, bir neslin e, fotoğrafı, bu yeni neslin Türkiye'deki fotoğrafçılığı değiştirdiğini görmek lazım. O eski Aragüler tarzı siyah beyaz fotoğraflardan daha konseptüel e, bir tarza doğru geçiş sürecinde Türkiye fotoğrafçılığı dedi. E, Time Out'un bu A2 sayısında İngilizce versiyonunda e, çıkan bir makaleyi baz alırsak orada e, Türkiye'nin yeni nesil e, fotoğrafçılarından birkaçının ismi verilmişti. Onların ismini vermek gerekirse... Örneğin Emine Gözde Sevim, Yusuf Sevinçli, Cemil Batur Gökçer gibi isimlerin e, bu yeni nesil fotoğrafçılığa büyük katkıda bulunduklarından söz edebiliriz. Aynı zamanda Yusuf Sevinçli daha önceki programlarımızda da e, konu buraya gelmişti. Fransa'da özellikle son dönemde duyulmaya başlayan bir isim. Dolayısıyla bizim aslında kendi aramızda gittikçe hani aynı yaş grubuna ait olduğumuz için kendi aramızda e, gittikçe artan bir bilgi alışverişimiz ve paylaşımımızdan söz edebiliriz. Bir de e, nasıl Türkiye fotoğrafçılığında işte eski nesil birbirini tanıyanlar birbirleriyle daha yakın, yeni nesiller nasıl yeni bir işte klan oluşturuyorlarsa biz de bu yeni nesil içinde birbirini tanıyan e, bir ekibiz diyebiliriz. Ama tabii Türkiye'de can sıkıcı olan taraf e, belki de bu gazetecilik fotoğrafçılığıyla sanat fotoğrafçılığının birbirinden tamamen ayrı olarak görülmesi. Örneğin geçenlerde bir galeride e, galeri sahibiyle konuşurken e, Matias'a e, ben gazeteci fotoğrafçılığını kesinlikle bir sanat olarak görmüyorum. Bunu duvarlara e, koymayı bir sanata yakıştıramıyorum demiş. Dolayısıyla biraz bunu aşacak artık fotoğrafçıların çıkması umut verici dedik. Je voulais aussi rajouter qu'il y, a, encore des, il y a des photographes comme par exemple Kurshad Behan que j'ai pas cité, euh, qui est par exemple lui photojournaliste pour euh, le quotidien euh, Zaman, mais qui néanmoins a une vraie, une vraie démarche artistique et, et, journalistique en même temps. Et, et, que pour le coup, voilà, ça démontre bien que l'un et l'autre, l'un style, un style et l'autre n'est pas complètement incompatible. Evet e, öbür taraftan küçük bir şey eklemek gerekirse örneğin Zaman Gazetesi'nin fotoğrafçılarından Kürşat Beyhan e, hem e, bu gazetecilik fotoğrafçılığını hem de işin içine sanat katmayı çok, iş, çok iyi başaran fotoğrafçılardan bir tanesi. Alors Mathias, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On est, est très heureux. On sera tous au vernissage le 17 euh, septembre à l'Institut français, comme tous nos auditeurs d'ailleurs. Et maintenant, pour se quitter en musique, aujourd'hui, notre chef pâtissière Marie nous a préparé un dessert de la mer Noire. Lequel alors aujourd'hui, je vous fais découvrir euh, un groupe de jeunes géorgiennes, le trio Mandili, qui a été découvert sur Internet et euh, qui est très connu en Géorgie aujourd'hui et qui commence à faire des concerts autour de la mer Noire, en Bulgarie et bientôt en Turquie. Le titre qu'on écoute s'appelle Apareka. Evet Matias'a programa katıldığı için teşekkür ediyoruz. Şimdi küçük bir tatlıyla e, sonlandırıyoruz. Hazır Karadeniz'den bahsetmişken e, Gürcistan'dan son dönemde çok ünlü olan Trio Mandili'nin Apereka şarkısıyla programı sonlandırıyoruz. Müzik